Hiru talde zehendaren eren bat bakoitzaren zat, hori adostu dute bukaleko autagaiek. Dominik Lavin komunista zehendaburu izanen da, Marian Stebo bigarren, zertan elkartu diren, San Dominique Lavigne. On veut être dans la démocratie participative, on veut, on veut que chacun de nos élus eh compte pour un et puisse s'exprimer, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. On veut le respect des citoyens, que les citoyens puissent être consultés. On a construit euh, Alliance à trois, mais trois à égalité, on se confond et on n'est plus qu'un groupe homogène. Francis González gaurko hausapeza iritsida lehen lekuan martxuaren amabostan, bozen euneko bergoita batarekin. Aliantza hori ikusita, egoeraren araberakoa dela salatu du, Marian Stebo defenditzen da. Non, non, non, c'est pas une alliance de circonstance parce que ça a été véritablement travaillé et c'est véritablement un rassemblement autour de la table et on s'écoute. C'est pas une alliance de circonstance, c'est une alliance pour beaucoup. Je crois que on ne peut plus euh, se permettre d'attendre et de dire on va faire mieux ou on attend 6 ans. Non, c'est maintenant. Transizio ekologikoaren hildua eraman beharko du berak, eta aliantzak ez beti egokiak agertu beste erri batzuetan, sinestu nahi du. J'ai envie d'y croire. Pour moi, les discussions euh, sont essentielles. C'est véritablement être autour de la table et être dans le respect de l'écoute. Et comme l'a dit Dominique, c'est effectivement euh, de, de, montrer, même s'il y a de la diversité, comment on peut tirer les choses par le haut. Altabiak ez dira beti ados el elkargoa edo ikastolaren gaian adibidez adibidez, hasteko bozak elkartuz hauteskundeak irabazteko xantzak dituzte, lehen itzulian bien artean kasik bozen neuneko irurugoia lortu zuten.